And the girls spear to me, need you with my darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki bai, edo, bai. Baina, eta bai, zagit, bai, ametsu bat bete dute. zerta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba, gure kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur baionarako bidea hartuko dugu. Luna negra aretoan azararen ogoita batuntan ostirale ziuntzeko sortzi terdietan, naia zubelia eta manio imatizen zuzeneko bat izango baitu. Zuzeneko berezia egunotan artista egonaldi bat iragan baitute bertan, Euskal Kultur erakundea eta luna negra aretoak eskainerik babertan izan gara eta berala beraikin ingo. do Ba, esan dizugun bezala gaur eh, luna negratik arituko gara baionatik hain zuzen, ustira lontan e, kontzertu bat izanen baitugu bertan. Kontzertua, e, eh, naia zubelia eta manu matizek eskenia, orain oraingoz eh, ikusi zaituzte go aldian hainbat e, zuzeneko manaldi ematen baina agian honek berezitasun bat du eh, egonaldi artistiko bat burutu izan baituzu hemen Luna Negran e, hiru bat egun e, izan zarete bertan zuen lanaren prestatzeko Zergatik eh, artista egonaldi hau, zergatik autu hau hartu duzu? Be, Euskal Kultura erakundeak proposatu zigulako eta bolako proposamenak eh, bo, gu beti onartzen ditugu, eh? ez? Eta beti aukera ona da kontzertua eman behar duzun tokian prestatu alizatea eta aukera lan egiteko, badugu lana oraindik kantuak fintzen, beraz gogotik onartu dugu proposamena. Euskal Kultura erakundeak proposatua, hemen e, kontzertuak prestatzeko bereziki egineko egonaldi aldi bat da, edo kantu berrien eh, sortzeko ere bai? E, eh, piskat biak, egin da, ikasitako kantuak e, antzinatu ditugu eta ere kantu berriak e, prestatu ditugu hor kontzertu horretako. E, Soano taldean ibili izan zara, oraindik segitzen duzu? Hau proiektu paralelo bada edo xeat esplika eguzu zertan, zabiltzan daia? Ez ez, eh, soano taldea bukatu zen, eta beraz, eh, orain manurekin ematen ditugun kantu horietan, eh, badira soanorekin egiten genituenak, eta badira behi batzuk. Azken asteburu hauetan izan zarete, kontzertu zenbaitzu ematen, zer moduzko esperientzia izan da, donostian ere izan zineten, iragan urtean? bikain justuki gure gure lana prestatzeko eta hobetzeko parada dauna izan da. Zer da, zuen eh, proiektu esplikatzen aldi guzu pixate eh, eh, zer bilatzen duzen eta nola lan egiten duzen eta ze kontzertuak eskaintzen dituz? Ba, nik bakrik musika elektronikoa egiten dut, ez dut musika tresnarik jotzen. Jodan, eh, ba, naturala izan da bakoitza bere uh, eh, jakinekinen uh, Kantu, hau eta gitarra besteik ez ditu danez, uh, eh, elburua da musika elektroniko hoiekin, uh, eh, biskat uh, janztea edo espazioa betetzea, biskat grabeetan, soinu apaletan eskasia bada, eta gero soinu musika elektronikoa batzuek, batzuek entzute dute batzuei duitzen zaie teknomusika dela edo, ez da hori bakarrik izaten alda biziki gozoa eta hor, miskat, helburua da, be, sortzea giro, giro berezi bat mm mhm. instrumentuen eta, eta hotxaren inguruan. Giro berezi hortzen, e, eh, soinu bereziak ere sartu dituzu, entzun dugun kantuan adibidez, e, nola egiten duzu lan edo autua nolakoa izaten da? Eh, ba, ba, alde batetik badira um, perkusio soinuak eta horiek uh, ba, komposatzen ditugu eh, ordenagailuan eta gero ba ditut uh, batzuk eta be, direktu, fen, zuzenean soinuak modulatzen ditut. Uh, notak idatziak dira, baina soinuak momentuan ba, bai, modulatzen ditut. Suano taldea burratu orain bikotean zabiltzate proiektuarekin, eh, zer nolako bidea hartzeko diskara heldu nahian, kontzertuak dituzue gehien bat eh, bilatzen? Astapen batean, eh, kontzertu batetik abiatu zen gure, gure arteko lana, kontzertu baterako lagun, galde ginen laguntza manuri, eta azkenean ongi pasatu zen, eta behaz kontzertuak gehitu dira, hola, ez dugu guk aintzinetik gauzan dirik eh, planifikatu, baina kontzertuak eh, gehitu dira, eta iten dugu pixkat uh, proposamenen eta aukeren arabera, baina gogoarekin bai zerbait grabatzeko, ala ere pentsatze dute, epe bat edo baliteke la, grabatzea. Ostiralean zer duzu eskeneko men Luna Negran? Be, ordu, ordu bete baino pixka gutxiago kontzertua izanen da. Eta be, oha, eh, gure kantuak dira, behaz uh, e, usaian bezala nik e, idatziak hasierana e, egitura uh, eta hitzak eta gero be, manurekin, elgarrekin uh, jantziak, soinuak hautatu, uh, niretzat Fenik ikasi dute lan unekin, zenta, beda, ja hemen soinu bat gehituko dugu, behar ze izango da, perkusioa, edo gehiago napa moduko bat, edo egiazko soinu baten sanpleja, edo, eta hortik hasten gira sekatzen, eta sekatzen, manuik gailuan baditu mila eta mila tresna, eta, behaz, pixka, pixkanaka, pixkanaka, behaz, perkusioak, soinuak, giroak, denak gehitzen, ibili gira. Esan dugu, astapenean artista egonaldi bat egin duzuela ekek proposatu hemen Luna Negrarekin lankidetzan. E, nolako egunerokoa izaten da e, egonaldi batean? E, nola egituratzen duzu eguna, nola pasada? da. dena instalatu, gero bazkaldu. Hori da, importantea, pixka indar pixka tartzeko. Eta gero egin duguna da belehenik eh, ikusi zein kantu emango genituen, mehaz programa osatu, eta behin programa osatu eta kantuz kantu eh, soinua landu, findu gelaren arabera eta ditugun eh, tresnen arabera pitiaka pitiaka landu. Eta gero kontua izanen da, be programa osoa behin baino gehiagotan egitea eta oha, biskat, fintzea albezain lasai izateko ostiralean. Ondoko itzorduak baitu Eh? <laughs> Momentu ez. Ez da, azaruan, eh, azaruan proposamen anitz pilatu dira, baina gero orain eh, etorkizunerako ez dugu, baina bo, e, ikusiko, eh, ja. Eta zuen gana iristeko justuki, e, nora jo barko genuke, baduzue interneten e, atari bat, edo... Biak fe, Facebooken gira, edo bai, Facebooken Ez dugu jirik sortu taldearen zat, baina ze ez du izenik eta jandizudan bezala etzen planifikatua behaz naia zubeldia eta manumatiz. Bon, biek badugu ojia, behaz batarekin edo bestearekin ahemanetan sartzea aski egisa da. Ba, mil esker eta plazera bat izan da. Mil esker. Zuri. Zuri. Zuri. Tour Alea. Babestelako itzordu batean erreparatuko dugu orain eta txontxongio mundura begira jarriko gara. Endaian gaur abiatzen baita, akelarre kultur taldeak ugoita bosgarrenez antolatzen duen txontxongio egunak. Aste arte untatik goiti eta igande bitarte inguruko ikaste ba, emanaldi bereziak, baina baita publiko zabalari irekitako emanaldiak ere ikusi izango baititu. Aste azken, larun bat eta igandez izango dira publiko orori irekiriko emanaldiak eta honen inguruko setasun guztiak bilduko ditugu ondoko egunotan ere batez ere kontu kontari antolatu duten erakusketaz mintzatuko gara, txontxongilo taldeak bisita gidatu berezi batzuk ere proposatuko baitizki gute asteazken eta igande hontan, baina alde zaurretik, endaiatik irunera ere joango gara, irunen ere asteburu hontan beste proposamen bat e, luzatzen baitik gute. Aladino titere ikusgarria, eskintzen digute Amaia Kultur Zentroan atxaldeko bostetatik goiti. Gorakada taldearen eskutik izango duzue ba, titere ikusgarria eta honen inguruko argibide zonbaitzu izatearen gorakada taldeko eriz alberdik esandakoa gurera ekarriko du. E, adaptazio hau e, Julio Salbaterrak egin du e, eta bueno, eskerako bertsioa e, Idoiak Barcelo Barcelo egin zuen eta bai, ba bueno, Aladino historia hartu dugu, ba espektakuloen oinarri eta Eta bueno, ba pizka bat hitz egiteko, ba, ba bueno, ba material material tasonatik eh, pizkat alde egin bar dugula eta ba postu bat egin, ba gehiago ba, ba jendean, eh, askatasunean, e, lagun arteko erlazioetan, maitasunean eta holako holako gauzetan, ez? Beti ere ba hori es materialtasun hori ba alde batera utziz, e, ba azkenean naiz eta eh antzerkian e, ardatz haundi edo importante bat dela eman, ba, ba benetan beste guzti hori da importanteena, ez? Laguntasuna eta e, ba, Aladino eta Almaren arteko e, ba, erlazio hori, ez? Mhm. Irakurri dudanaz, e, historian murgiltzeko txontxongiloak erabiliko dituzu, baina aktore lanetan ere ibiliko zarete? Bai, bai, ala da, e, da bueno, e, orain arte ez du erabili, así que ba, gaude pizka bat ba, probatzen, ni pertsonalki eh, ez nun inoiz eh, manipulazio lanak egin, eta orduan, ba, bueno, niretzat da mundu berri bat, ez? Baina, bueno, hortaz aparte, ba, txotxon ez aparte, bai, ere bai, e, guk aktore bezala, e, ba, pertsonai batzuk e, Bamaia Kultur Zentron bada izango duzue aladino titere ikusgarria ikusteko aukera, eta endaian, esan bezala, ogoita bosgarren txontxongio egunak ditugu gainean. Larun bat eta igandez ere emanaldi ezberdinak proposatzen dizkigute, eta esango dugu, adibidez, goizeko marterrietan eta zoko zokoburuko merkatuetan barreraz ikusgarria ikusial izango duzuela, Iñaki Mataren azken proposamena. Eta txaldean, iraungorriko marimiri ikusgarria izango dugu zurrunka taldeak eskeinirik. Itzalekin jolastuz, iraungorri herrira eramango gaituzka, gaituztelarik. Behin, basoan zehar ninduala, ilargi beteko gau batean, oianaren erdian zegoen, kobaztulo bateraino iritsi nintzen. Kobaztulo barrutik, zuaren argia irtetzen zen. Baita musika Bazazpi eurotan duzue eh? sartzea emanaldi untarako eta igandean ere prezio berean kurkulusetan talderen urtaroak bibaldiren begietatik emanaldia ikusteko aukera zabaltzen dizuete. Goizeko amaiketan izanen dena, bendizolan kulturgunean. Bazken diska batekin agurtuko dizugu gaurkoan entzule gure kultur atalauntan hontan bururatzen baituko. Anaiarrebak taldeak jingle berria aurkeztu berri du. Zorte ona opa dizut esanaz itzuli zaizkigu eta hiru kantu osaturiko ba zedetxoa beraz aurkituan izango duzu. Guk eskutartean dugu dagoeneko eta diska irekitzen duen kantuarekin esango dizuegu biharraitea izan ongi eta bihar arte edo nahi duzun arte hori bai. naiz eta horratzen artean ez natu tonight. so sweet to my Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai,